kalendári. 8. október, tento raz letopočet 2025, doba, keď sa človek ako taký zvykne škrabať po hlave, lebo premýšľa, no tak už sa nebude dať priamo zo stromov a skríkov trhať, opadá nám listie, odhali aj tých, ktorí sa za to lístie schovávali, aby okukovali naše frajerky a tým pádom aj pre nich sa končia zlaté časy pre nás sa v tejto chvíli začína zlaté obdobie, tak ako každý týždeň približne v tomto čase, pokiaľ nemáme večerné vysielanie, tak zvykneme o tej 10. hodine sa spájať aj po telefóne s Petrom Planietom. Halo, halo. Nic mi s tým nerobím. No, počujeme sa? Áno, áno, sme tu. No, hurá, lebo máte tam nejako živo, že? Okolo seba. A manželka sa ešte niečo pýtala. Joj, manželky sa zvyknú pýtať. Áno. <laughs> Hlavne večer, <laughs> keď prídete neskoro. No, ale ano. pozdravujeme pani Kolombovú inak. Ale, ale je lepšie, keď vás nevíta manželka s bejsbolovou palicou. Ale valčekom. A, a, <laughs> a, a dostanete nakladačku a potom chlap hovorí, drahá, vedeli, ja som bol na nočný, a ona, a prepáč, ja som myslela, že ide krčmi. <laughs> Lebo to je tradičný príchod, áno. No, v každom prípade spájame sa 8. oktobra, to znamená, jeseň sa nám pomaličky a stále viac a viac vtláča do pozornosti a tým pádom nám e, končí zlaté obdobie, keď sme chodili na čerešne, na maliny, na jahody a čučorietky, černice a podobne a už teda budeme musieť opäť vstupovať do obchodných centier alebo predajní, kde sa človek tiež zvykne škrabať za hlavu a, a že čo teda do toho košíka si vložiť, aby najbližšie obdobie celú tú zimu prežil, dá sa povedať, že bez nejakého, nejakej jazvy, nejakého šrámu a vypomáha si aj pohľadom na internet, lebo dnes je to tak, že si naťukáte, že čo takého by bolo ideálne, aby ste si trošku ten jedálniček vylepšili. No a mne sa podarilo naraziť na taký článok, kde sa rozoberalo 10 potravín, ktoré môžu naštartovať premenu človeka zvnútra. Tak e, schválne, že či budete súhlasiť s tým, ono by to nemalo byť zoradené chronologicky od jednotky po desiatku, len je to Jasne. proste po sebe dané a pod číslom 1 tu figuruje kyslá kapusta. Je to pochutina, s ktorou mnohí majú skúsenosti, či už teda hneď priamo z toho hrnca, alebo z nejakého pohára skleneného, alebo v rámci povedzme, že pochutiny zvanej vepřoknedlo zelo, lebo tam sa to zvykne tiež ponúkať, potom ešte kapustová polievka, kapustnica na Vianoce a tak ďalej. Zaradíme to spoločne medzi také tie potraviny, ktoré sú vhodné na vnútornú premenu? No, je záleží, e, ako to ten dotyčný autor myslel, že čo to znamená zále, e, vnútorná premena, lebo ak zobereme kapustu, tak ona môže podporiť zdravie, ale... E, Ak si môžem dovoliť citovať, tak je tam pripísané no. následovné, že to nie je klasika len na tanieri, je to prírodný probiotický zázrak, fermentované potraviny, ako je kyslá kapusta, podľa autora článku podporujú zdravie čriev, kde sídli veľká časť imunity aj psychickej pohody. Áno, mnohých to môže dostať na urýchlené tlačové konferencie na miesta, kam aj králi chodia pešo. Jasné. No tak z tohto pohľadu asi by som to, tak je to také poetické, poeticky nazvané, že vás to zmení znútra lebo ak niečo pomenujeme takýmto, že silným slovom, že je to premena znútra, no tak si nemyslím, že dáte si na obed napríklad segedinský guláš a zrazu vaše hrubé črevo vyskočí a začne strieľať šampanské probiotika sa vám tam v tých črevách a vyživia vaše mikroorganizmy a tie si povedia, že ty brďo, po 20 rokoch sme dostali kapustu tak ideme hneď teraz oslavovať a nášho šéfa, ideme mu to ideme sa mu výrazne odvďačiť. A toto, by, toto je také, že až trošku pritiahnuté. Samozrejme, kapusta má tieto parametre, ale je veľmi dôležitá aká kvalita. Čiže kapustu, ktorú keď kúpi človek bežne niekde na tržnici, alebo kúpi v hypermarkete sterilizovanú kapustu, tak to, to je nič. To je kapusta, ktorá je rýchlo kvasená, čiže ona neprešla nejakým tým možno no, trojmesačným, poloročným e, procesom fermentácie, čiže nechali ju možno e, 3, 5, možno 7 dní prekvasiť, šupli do sačku, pridali tam konzervačné látky, zasterilizovali to alebo nejakým spôsobom to zakonzervovali a toto predávajú a podobné veci sa môže, byť, e, môže človek kupovať bežne aj na tržniciach. Čiže základ je, že aj mňa keď sa pýtali, že čo hovorím na kyslú kapustu, že aká sa predáva, tak ja vrem neviem, ale tak viem, že niekde predávajú, tak keď budem vidieť, tak si to otestujem. A presne som prišiel na takú tržnicu, kde predávali kapustu pani hovorí, nech sa páči, ochutnajte, táto je menej kyslá, táto je viac kyslá. Tak som ochutnal a pýtal som sa jej, a môžem vedieť, že akú sol do toho pridávate? Že akú? No veď štandardne sa dávala kameninová. Nie, to už roky nedávame. Normálne klasickú bielu alebo jodidovanú sol tam dáme, čiže to už je prvý mínus. No a, a ako je možné, lebo viete, ja keď mám doma takto, že otvorenú kapustu, tak ona začne plesnivieť, čiže začne sa tam ten taký biely povlak tvoriť a ona, no veď my do toho dávame ocot. Takže reálne toto nie je klasická fermentovaná kyslá kapusta, to je nejaký taký hybrid. No a samozrejme, ja som si to aj otestoval, že tú kapustu som si zobral a urobil som to, že schválne som dal, že časom si dal do úst, požul a dal som to naspäť do do tej kapusty a bez problémov týždeň sa s tou kapustou nič nestalo, kdežto za normálnych okolností, keby to bola kapusta prirodzene fermentovaná, o ktorej sa tam píše, tak tá by mala byť za jeden alebo dva dní, už by mala sa vytvárať povlak, už by mala prechádzať takým iným fermentačným procesom. Čiže my ľudia sme také že zvláštne tvory, lebo si prečítame o kyslej kapuste, aká je úžasná. Ona je, ale keď mám kvalitnú kapustu, to znamená, že není to nejaká chemická striekaná kapusta. Keď si to naložím doma do sudu s morskou solou, nechám to tie 2-3 mesiace prefermentovať, tak ona toto vie potom robiť, lenže to, čo ľudia kupujú, to okolo kyslej kapusty reálne ani nechodilo ako dobre. Vyzerá to tak, šťastí to tak chutí, ale to je ako keby ste zobrali, že Trabant a Ferrari, to je asi taký obrovský rozdiel v rámci toho. No a samozrejme, ak to kúpim niekde v hypermarketu v sáčku, ešte zakonzervované, no tak to máte flintstonovský vozík, že si tam šlapnete <laughs> a, a, a musíte, musíte šlapať nohami, lebo to je tisíc za jedno. No, tak ale ono vás to môže tak či tak potom celkom slušne prehnať, či už teda tá naozaj dobrá, pravá kyslá kapusta, alebo takáto nie príliš pravá. Čiže ľavá, takže no. aj pravá, aj ľavá môže tie veci spôsobovať, lebo to je záležitosť, v akom štádiu máte trávenie a ak to trávenie máte dobré, tak bežne my to, čo keď sa aj ľudia pýtajú, ako to vyzerá u nás doma? No tak uh, v podstate v priebehu oktobra teraz plus minus niekedy budeme tlačiť sud kyslej kapusty a vždy, keď aj vyberám, tak e, aj manželka, aj dcera vždy kričí, že oci naber mi tú šťavu, že aby som sa mohla napiť. Čiže v podstate toto je plné uh, e, enzymov, toto je plné vitamínov, nejakých minerálov, stopových prvkov, lebo v podstate tá fermentácia z tej ako keby bežnej kapusty urobí super potravinu, ale keď to je takto fermentované. No a ja ešte robievam to, že e, my máme v predajni v, uh, e, slivky umeboši, to sú 3 až 7 rokov fermentované slivky, čiže ja vždy do stredu toho sudu dám slivky umeboši, lebo v podstate oni sú, e, čo sa týka zdravotne a vitalizačne, obrovsky silné že ak človek nevie, čo sú slivky umeboši, kľudne si môžete pozrieť www.planetanatur.sk tam si to viete pozrieť, po prípade cez internet si viete pozrieť, že čo všetko a akým spôsobom slivky umebuši pôsobia. No takže ja urobím ešte to, že to používam ako taký, že silný štartne, štarter aj tej fermentácie, lebo oni sú dlho a roky fermentované, takže oni majú obrovské účinky aj pôsobenie. Keď niekto povie, že či je to tak, tak ja som mal normálne klientov, ktorí mali napríklad problémy so zápchou, tak si dávali, že každé ráno jednu slivku umeboši, ale to keď chcete vidieť grimasu, tak dajte ochutnať slivku umeboši, lebo bežní ľudia, ktorí nejedia kvalitne a zdravo, tak viete, akú grimasu vám vystruhajú. To keď som ocinovi dával, lebo mal hnačky a nič mu nezabralo. On vyskúšal živočišné uhlie, tamto, hen také, takéto a nič z toho nezabralo tak e, vraví, že nemáš niečo, lebo v podstate on ešte aj kávu si robieval, takže skúšal, že dal si suchú kávu a zapil to, tomu občas zabralo a teraz mu nič nezaberalo a to bolo bratovi pred svadbou tak vravím, že no dobre, nemôže behať po, po svadbe s, s hnedým pasikom za sebou, hm. tak, eh, tak dobre, tak tu máš slivku mlboši, keď som mu ju dal do úst, no to bola grima, sa vraví, že fuj, lebo ona má takú špecifickú chuť, ona je tým, že je 3 až 7 rokov fermentovaná, tak ono je slano, kyslá taká mm -hmm. a tí ľudia, čo zdravo jedia, tak si povedia, že mňam taký bežný človek, no to je, hovorím, to treba vidieť, natočiť a, a máte zážitok. Áno, asi by nepotešilo, keby som niekomu pripravil slivkové ume bošigule. No, S makom. napríklad a mňa, mňa by to potešilo, ano? lebo, lebo si zoberme, že tie slivky majú obrovský účinok čo sa týka pôsobenia, čiže ocino ju zjedol a za, čo ja viem, asi 15 minút už, už mu zastavilo proces. To znamená, že tá hnačka, ktorá, tak mu to zabralo, že okamžite v rámci mm -hmm. krátkej doby a to už on riešil asi dve hodiny. Tu Ale nesmel to vypľuť samozrejme. No, tak ja som povedal, e, lebo... To Vypluješ, máte... budeš kakať, nevypluješ, nepokakáš sa. Áno, áno, asi tak, ale tam máte vždy aj kôstku, takže tú kôstku potom vyplujete. To, ne to nemusíme, to netreba zjesť. Hej, hej, nie. No ale oni tie slivky u umoboši nezaberajú len na hnačku, ale aj na zápchu. A oni robia v tele to, to je energeticky najsilnejšia potravina, ktorú máme, že keby sme to išli ako keby odmerať, že čo energeticky je tam najsilnejšie, tak určite sú to slivky umeboši, že to aj keď nebolo ešte toľko superfood, tak väčšinu takých tých nejakých extrémov, či už sú to veľké bolesti hlavy, migrény, alebo človek, lebo tá slivka robí to, že vy máte nejaký problém a tam je buď jednej energie veľa, čiže inú alebo jangu a ona to vždy dorovnáva do toho stredu. No a samozrejme ľudia napríklad, ktorí majú pravidelne zápchu, no tak si môžu dať každé ráno jednu slivku na lačno, mm. aspoň 2-3 dní. Alebo napríklad sa robia, tak ako ste spomenuli, tie slivkové gule, tak sa robia napríklad rýžové gule, mm. že mhm. zoberete uh, rýžu, keď máte napríklad jasminovú a do stredu dáte slivku umeboši, obalíte to riasou nory a máte takú ako keby super bagetu a k tomu si už môžete dať nejakú bielkovinu, že napríklad mm -hmm. tofu, tempeh. Čiže dá sa s tým takto narábať, alebo keď je napríklad takéto, že jesenné prechodové obdobie a chcem podporiť a vitalizovať napríklad tú rodinu, tak keď varím rýžu, tak môžem do toho pridať slivku, meboši, čiže s ňou sa dá narábať rôzne. No a potom ešte sa predávajú také, že malé umé tabletky, to je taká malá krabička, vyzerá to ako tiktaky. A toto ja nosím vždy v taške so sebou, lebo aj keď som niekde napríklad, raz keď sme, keď sme vtedy e, s kamošom cestovali napríklad do Peru, tak jedna pani tam mala nejaký závrat, odpadla, no tak klasika. Od, vyťahli sme umeboši slivky, dali sme jej guličku, premasírovali sme jej C-bod, pani sa za 10 minút úplne postavila, prebrala a bola úplne v pohode. Hm. Za normálnych okolností by ju odviedla záchranka a teraz by ju v nemocnici nejakým spôsobom reštartovali. Čiže keď človek pozná tú prírodnú lekáreň, tak môže urobiť neuveriteľné veci. Áno, len nesmie slivka umeboši skončiť veľmi rýchlo v koši. Áno, no tak to je vypľuť to, tak to je ako keď vyplujete zlato, že Juj. No fakt ten, kto si to nevyskúšal, tak nevie, akú moc to má mm -hmm. a hovorím, že toto ja na, na slivky u Boši nikdy nedám dopustiť, lebo, lebo. No ja ich v tomto zozname nemám, ale pod číslom 2 figuruje kurkuma, ako ďalej autor článku dodáva, zlatý koreň s protizápalovými účinkami obsahuje kurkumín, ktorý bojuje proti chronickým zápalom a podporuje detoxikáciu pečenie v kombinácii s čiernym korením sa účinok ešte znásobuje. Tak určite mm, kurkuma je super korenie, čiže keď by človek mal, že niečo používať, tak určite kurkuma, škorica, a zázvor, to sú také tri veľmi silné korenia, ktoré môžem v úvodzovkách denodene používať a majú také tieto protizápalové, antivírusové, antibakteriálne, protimikotické, čiže v podstate tých parametrov je tam veľmi veľa. Zase ale, keď chcem, tak je veľmi dôležité, že kurkumu vždy aj to korenie môžete kúpiť v nízkej kvalite alebo vysokej kvalite. Čiže keď chce človek, tak je veľmi dôležité, aby si kúpil čo najvyššiu kvalitu tej kurkumy, lebo to, že má niekto aj doplnky, že predáva kurkumu s čiernym korením, ale tá kvalita, musíte si uvedomiť, že to je ako s autom, že máte Trabant a máte Ferrari. Čiže keď ja by som si išiel kupovať, alebo aj my, keď doma keby ktokoľvek k nám domov prišiel, tak keď otvorí korenie, no tak my tam máme všetko korenia, ktoré sú v kvalite bio, lebo v podstate ten účinok, že keď dáte klasickú majoránku napríklad, aby to človek pochopil, tak skúpite si majoránku niekde v obchode, tak vysypete sáčok, ale keď máte bio majoránku, tak vám stačí čajová lyžička. Čiže v podstate niekto povie, že korenie bio je drahé, ale v podstate vy to to drahé korenie je to klasické, lebo to je v podstate vyrábané takým spôsobom alebo pestované, že tá kvalita tam je veľmi nízka, že to už len keď ovoniate, že bio, a majoránku a klasickú, no tak tam musíte 10 minút ťahať, aby ste vôbec že zacítili, že či tam <laughs> vôbec nejaká majoránka je a keď otvoríte bio, tak tá vôňa je tam neuveriteľná. Takže ak niekto chce kurkumu používať, samozrejme, to neznamená, že ten človek musí mať všetko ako bio, veď niektoré bylinky si vie kľudne dopestovať v záhrade a má to ako bio, ale keby som chcel používať niečo, čo je silné, ako napríklad kurkumu, tak si viem kúpiť kvalitné a my viem, že my máme aj od Sonentoru firmy, ale máme ešte aj, aj jurveckú kurkumu, kde to je väčšie balenie a tá cena je super, Takže človek, keď chce používať niečo, aby to malo tie účinky, lebo zoberme si, že ak si kúpim takú nejakú bežnú kurkumu, no tak tie účinky protizápalové môže mať tak 20-30%, kdežto keď mám top, tak môže mať tých 90 alebo 100. A to je ten rozdiel, prečo si napríklad ľudia kupujú kvalitné veci, kvalitné oblečenie a, a my ale potrebujeme premýšľať, že to najvzácnejšie v našom živote je naše telo. Takže ja nemôžem dovnútra šetriť a potom si kúpiť že drahé oblečenie, čiže ten opak by mal, čiže tá rovnica by mala byť prevrátená, že nie je až také dôležité, akú kvalitu a koľko zaplatím za oblečenie alebo za tenisky alebo za obu, čo samozrejme nehovorím, že nie je dôležité, samozrejme je dôležité, ale prioritne by som mal začať od toho, že si vyberám veľmi kvalitné suroviny, kvalitné jedlá, lebo to vyživuje a vytvára môj zovňajšok a vnútro a potom samozrejme si môžem mať lepší výkon, môžem zarábať viac peňazí, takže si môžem dovoliť čokoľvek kúpiť aj drahšie v rámci oblečenia. No keď si posvietime na prioričku číslo 3, tak e, zámerne teraz poviem najskôr obsah, že či budete vedieť to priradiť ku konkrétnej pochutine. Podľa autora článku ide totižto o zdroj zdravých tukov, ktoré sú kľúčové pre hormonálnu rovnováhu, zdravú pokožku a pocit sítosti. Navyše je plné vitamínov skupiny B, ktoré pomáhajú zvládať stres. Čo si myslíte, o čom to je? Avokádo? Presne tak. Takže to no. asi trafil, asi to autor článku trafil. Hej, ale tak uh, zase to je o tom, že avokádo kúpite aj uh, kvalite Trabant, aj kvalite uh, Mercedes, alebo proste také, že Ferrari. Mm -hmm. Takže keď chcem kupovať avokádo, tak zaskupujem čo najkvalitnejšie, lebo aj tie avokáda dneska prechádzajú procesom, tým, že ľudia to tak majú moderné, ale zoberme si, ako to bolo aj so špenátom, ako deti sme do nás v školských jedálniach tlačili špenát, lebo je to najbohatší zdroj železa a nakoniec zistili po 50 rokoch, že ten dôležitý najväčší kontrolný úrad sa pomýlila a sekol sa v desatinej čiarke. Takže... Inak aj špenát je v tejto tabulke na sedmičke, ako tmavolistá zelenina plná železa, horčika, kyseliny listovej a vitamínov. No, má takže... podporovať krvotvorbu, energiu a zdravie pokožky. No a tu máte odpoveď, že e, ako hlboko autor išiel, lebo ak dám do prvých desať, že špenát, ktorý vôbec nie je kráľom železa, tak, eh, tak tým pádom už, mm. už vieme, z ktorej fúka. Mm. Čiže to je tak, ako si sadnem na internet a zadám uh, chat GDP, že napíš mi, že ktorej 10 super potravín, a eh, mm -hmm. zostav mi na to článok, povyťahuj dôležité veci. On mi samozrejme súdruh Zender niečo zostaví a ja si to teraz pustím a prezentujem. Áno, aby som mal proste článok pre svojho zamestnávateľa. Áno, a hlavne ešte tu je zaujímavé, že povie, že na vnútornú premenu. Ak zobereme čokoľvek, v, ktoré vyzerá ako kvázi niečo dobré a zdravé, ale výrobný alebo pestovací proces je pritom hrozný, tak ono nič z tohoto nemá. A dneska je aj dokázané, že keby sme zobrali, že fakt jablko, ktoré kúpite v hypermarkete, tak dneska by ste museli dorovnať to jablko spred 15-20 rokov, tromi až 5 kilami, aby ste doplnili výživné látky. Čiže to, čo sa píše pri avokáde, pri akejkoľvek zelenine, tak treba, keď je ako keby, že top kvalita, tak odrátať nejakých minimálne 30%, lebo tá pôda dneska je veľmi ochudobnená, ak to nie je špeciálne pestované permakultúrou a inými spôsobmi, ale ak máte bežné potraviny, tak si odrátajte tak 80 až 90 Preto ja, na čo by som si v zime kupoval šalát alebo brokolicu alebo niečo v hypermarkete, len aby som sa hral, že mám nejakú potravinu, veď to je v podstate len vyhodíte peniaze von oknom hm. a jediná vec, ktorú do tela dostanete, je možno nejakú vlákninu, ktorá je podstatná pre čreva, ale tú vlákninu viete dostať cez obilniny a preto my aj v zime robíme to, že máme natlačené súd pusty, máme koreňovú zeleninu zo záhrady, teraz manželka e, sme zavarili cviklu s chrenom, takže budeme mať základné veci, čím vykrieme celú zimu a potom už keď príde sezóna a nabehneme na jarné zeleniny. Tak najlepšia na zmenu v tele nie je brokolica, ale šaratica. Áno, áno, áno. No. Šaratica vie, vie vrátiť život každému. <laughs> no, ale keď už spomínate tú cviklu, tak tá tu figuruje. Podľa autora podporuje krvný obeh, pečeň a čistenie organizmu, má detoxikačné účinky a zároveň zlepšuje výkonnosť, čiže fyzickú aj mentálnu. Ja no, zase by som išiel, že no, cviklu by som nedával až do takého štádia, že detoxikuje organizmus, lebo uh, ona má tendenciu vyživovať srdcovo systém, čiže keď je kvalitná cvikla, toho železa je tam dosť, ale uh, môže prečistiť šťastí cievný systém, ale cievný, nie celý organizmus. Čiže ona nemá vplyv, že jem cviklu a teraz mi to detoxikuje všetky orgány, lebo jednotlivé potraviny a aj naši poslucháči už vedia za tie roky, že každá potravina, každá zelenina má nejaký vplyv na nejaké orgány. Čiže keď zoberieme kyslú kapustu, tak dokáže vyživiť čreva, dokáže podporiť pečeň, ale srdcovo-cievný systém kyslá kapusta pohne len tak, že ty brďo, musím bežať a bežíte. To znamená, ale nie preto, že ste posilnili srdce kapustou, ale kapusta posilnila hrubé črevo na to, že si povedalo jej, konečne to prečistím. A začalo vám rýchlejšie byť, byť srdce, lebo mozog... No hej, mieku, len aby to nohy dali. <laughs> <laughs> áno, aktivoval, takže áno. Čiže to je to, čo sa hovorí, že viete, ktorá je na, ktoré sú dve najhoršie choroby na svete, keď sa skombinujú? No, choroby myslíte teraz? Alebo len uh, e, prizna nejaké... Choroby, choroby, choroby. Choroby. Hm, čo môže byť najhoršie? Dajte jednu a ja skúsim dodať druhú. Hnačka. E, e, no, hnač, to je choroba? No veď samozrejme sú niektorí ľudia, čo dostanú nejaký zápal čreva a potom majú hnačku. Ja, z toho je potom uh, hnačka, ale zápal ano. je choroba, by som asi tak no dal. No dobre, no dobre, no dobre. Tak. <laughs> Hm, hm, hm. No hnačka, keď vy ste vystrelili to lepšie. <laughs> no veď, to je klasika. Takže, eh, a, ale... A, no, nechám sa, nechám sa poddať. Áno, a takže a druhá je tento Uh, Alzheimer. Ja, Alzheimer. No. Bežíte, no. bežíte a zabudnete, a kam utekáte. Prečo? Mm. Áno, a že prečo. Aj takže, kam. Mhm. a, a kam. Takže toto sú ako keby... Áno, buchnete také... sa počule, kde máme toaletu do prčic. Hej, čo som vlastne chcel? Viem, že musím bežať, ale neviem kde. <laughs> <laughs> Takže a, mm. asi, asi takýmto spôsobom. Mm -hmm. Takže poďme ďalej, čo tam máme? No, ideme na tú druhú polovičku si posvietiť. Teraz ide o probiotický zázrak a to schválne teda som zvedavý, že či to vy za zázrak budete pokladať, lebo to má obsahovať živé kultúry, ktoré podporujú črevnú mikroflóru, zlepšujú trávenie a pomáhajú v strebávaniu živín a ide o grécky jogurt. No, to je zázrak. <laughs> zázrak je už asi celá táto desiatka. Áno, áno, tak grécka bohyňa alebo nejaký grécky vyšportovaný chlap, to by bol zázrak, mm. ale, ale grécky jogurt, uh, zoberme si, že to je presne to isté, že my máme to šťastie, že my ako deti vieme, čo znamenal jogurt. To znamená, my sme jedli jogurt, ktorý mal... No nie všetci, lebo ja si pamätám, že keď dávali navrh ten džemík, tak zmizol bol, iba džemík a potom to začali dávať zo spodu. Áno, už potom dávali na spodok. <laughs> Hej, hej, takže, takže a my vieme, že v podstate ten jogurt, ja neviem, či mal 24 alebo 3 dní maximálne. Takže, a bol ešte v sklenených nádobkách a ešte v sklenených. Čiže zoberme si, že dneska to máte plastové mm -hmm. a máte to, eh, ja neviem, akú záruku, že to už som dávno nevidel, a, alebo som nepozeral jogurty, ale môžem si niekedy urobiť exkurziu a keď budem mať <laughs> exkurziu... Vy pôjdete ako do múzea. Áno, nie, nie. To ja idem Do skanzenu. Ako, idem sa pozrieť, ako pokročil chemický priemysel, že kam, <laughs> kam, sa, kam sa dopracoval. Áno. A tak, tak pozriem, že akú to má záruku, lebo zoberme si, neviem, či budem, teraz strieľam, že či tri mesiace, alebo pol roka, alebo niektoré majú rok, neviem, ako to majú nastavené. Jogurt a rok? Tak ja neviem. No, iba keby tam ja, niekde ja zostal zapadnutý, nejedol, keby spadol za regál, tak má rok, ale... To mi je odpustené, lebo ja som jogurt nejedol, takže môžem, mm -hmm. môžem trepať. Takže. No môžete, lebo ste si nedali ten grécky. No tak, tak poďme na tekvicové semienka si posvietiť. Podľa autora, alebo teda zostavoval možno na základe toho, čo si niekde našiel, by mali byť malé, výživné, výborný zdroj zinku, horčíka, zdravých tukov a podporujú imunitu aj kvalitný spánok. No, Tekvicové semienka zase, keď sú v biokvalite, tak toto všetko tam určite nájdete. A s tým, čím by som asi nesúhlasil, neviem prečo tam je, že podporujú spánok. Tekvicové semienka, keď sa používajú napríklad, tak oni sú dobré aj na parazity, ale mm, neviem, aký význam dal spánku, lebo čo, dám si večer tekvicové semienka, lepšie zaspím. A moja tekvica nemysl... potom je taká, že na, nič negatívne nemyslie, tak sa mi ja, lepšie no, spí. No, tak ale to musíte jesť so šupkou, aby, aby vám to zase v tom organizme niečo urobilo. Možno tie, čo sú také, že lúpem, to ukľudním a potom zaspím, ale to tiež nie je výhra, tie, čo predávajú a solené, lebo <laughs> to, to zase nie sú ideálne kombinácie. Mm -hmm. Takže ideálne je, že ja keď my sme robili napríklad stránku elementy zdravia, preto napríklad stránka elementy zdravia funguje ako malý zdravý Google, lebo tam nájdete tie veci vyseparované. Že ja keď som hľadal informácie o tekvicových, o tekvici a tekvicových semienkách, no tak tam som, každá stránka to nejako popisovala. Takže my sme povyťahovali, alebo urobil sa taký ten prehľad podľa aj kníh, čo máme doma, že čo reálne funguje, čo nie, na čo sú dobré aj z pohľadu čínskej medicíny, aké majú napríklad vplyv, lebo niektoré e, potraviny sú chladivé, niektoré sú neutrálne. Čiže keď chce človek hľadať odpovede, tak určite chat GDP alebo umelá inteligencia nemá odpovede, lebo ona len odpoveda to, čo má všetko nahraté ale ak jej tam nahráte nejaké rozdielne informácie, ona nevie vyhodnotiť, čo z toho je pravda. Čiže keď jej napíšete, že tekvicové semienka je dobre na spánok a desiatí ľudia to povedia, tak ona bude prezentovať, že tekvicové semienka sú dobre na spánok, ale keď jej mm. dáte e, v ďalších traja napíšu, alebo jeden, že nie sú dobré na spánok, tak ona už je z toho mimo a teraz už nevie. Áno, no, táto umelá inteligencia vám napíše koľkokrát aj hlúposti. To som si už aj sám overil, keď som si, povedzme, chcel vygoogliť niečo o nejakom interpretovi a do tej kapely mi dosadila človeka, ktorý v tej kapele nikdy nehral, až keď ju opravíte, joj, prepáč, áno, máš pravdu, bác. No, no a to je presne to, že veľa ľudí v podstate tá umelá inteligencia by mala inak slúžiť, ale ľudia ju začínajú používať namiesto seba, aby premyšľala za nich. No, no len musíte vedieť ľudia... o tom, čo sa pýtate, aj trošku viac ako tá inteligencia, lebo potom, potom vám natára potom také hlúposti. Potom je to vám s prepačením na prd Áno. sa pýtať niekoho, lebo to ako učiteľka sa bude pýtať Moricka, že <laughs> Moricko, ako sa píše Eh, Tvrd a, aké písmenko eh, v tomto slove je, že je tam meké alebo tvrdé No tak Moricko, keď má 50 chýb v piatich vetách, tak akože čo pani učiteľke poradí? Čiže... A navyše, keď pani učiteľka nakoniec napíše horšie, ako by napísal Moricko. No, takže umelá inteligencia je dneska v takom štádiu, že to je len procesný rozvoj, že keď sa budeme baviť o možno 10 rokov, tak v nejakom štádiu bude a vtedy samozrejme dá sa používať, ale toto, čo ľudia bežne používajú, ja mm. som si niektoré veci aj overoval a tiež vravím. Vyskúšal som dvakrát, vravím, to je čistý úlet, čo to tu píše, že aby ja som aby ja som si ešte e, mal študovať, že ona mi to má zľahčiť, a ona mi to skomplikuje a mm. ešte potom ja budem v štádiu, že neviem, čo rozprávam alebo neviem, čo píšem, tak toto není ako mm. keby cesta. A možno, že aj toto bolo vytvárané cez umelú inteligenciu. Ešte tu mám tri body. Teraz by malo ísť o pomoc tráveniu. Uľaviť e, môže pri nevoľnosti, má to aj silné protizápalové účinky a stáva sa liekom na mnohé ťažkosti od bolesti hrdla až po nadúvanie, hlavne keď je z toho čerstvý čaj, lebo ide o zázvor. No, tak to je to, čo som spomínal že zázvor má tie parametre a hlavne v tomto chladnom období je super, ale zase treba myslieť na to, aká kvalita. Lebo zdravý životný štýl nepozostáva z toho, že jete biopotraviny, ale že jete kvalitné potraviny, lebo biopotravina je aj mrkva, ktorú vypestujete si v záhrade, keď to nestriekate. Čiže to nie je o nálepke bio, mm ale je o kvalite. A veľa ľudí to bere tak, že napríklad meso nepatrí do tej zdravej úrovne, no patrí meso, keď uh, nie ste vegán alebo vegetarián, alebo máte nejaký, nejaké svoje presvedčenie, ale za normálnych okolností kvalitné meso vyživuje krv. A samozrejme kvalitné meso dokáže dodať kvalitné bielkoviny tomu telu, a záleží, ako ten človek funguje a na čo tú potravinu konzumuje. Či je to, či jem preto, aby som sa uspokojil, alebo či jem preto, aby som vyživil to telo. A to sú veľmi dve dôležité otázky, ktoré by si človek mal zodpovedať uh mhm. -huh. a tým pádom mu to môže buď to zdravie podporiť, alebo nie. No niekedy môže napríklad aj na alkohol naraziť pri konzumácii zeleniny. Aspoň sa traduje, že e, napríklad taká otázka, v ktorej zelenine je najviac alkoholu, viete? Nie. V mrkve. Vo vyvrátenej mrkve pred krčmou. <laughs> Áno, <laughs> áno. To, to, je, to je niečo, kde môžete naraziť naozaj na veľa alkoholu. Ale ešte tu mám teda dva bodíky. Máme to tu aj... sú takzvané cúky. To je, na to, <laughs> to je na to taký vtip, že prídu turisti za bačom a pýtajú sa, že, že bača, sme hladní, dali by ste nám niečo jesť? A on vraví, že viete čo, nemám, ale ostali cúky, že ak chcete, tak cúky vám dám. A čo sú tie cúky? Napapajte sa a pochopíte. Takže najedli sa teda bača, čo sú tie cúky? No, tak poviem vám pravdu. Včera som mal brinzové halušky a nesadli mi, tak som, <laughs> tak som ich vyvrátil, no cúvli mi, no tak čo. Potom, potom prišiel Dunčo, tento vylízal a tiež mu to nejako nesadlo, tak tiež to cúvlo. A ako sa pozerám na vás, <laughs> tak to tiež <laughs> o chvíľku cúvne. Takže. No, čo takto losos? vraj bohatý na omega-3 mastné kyseliny, ktoré podporujú zdravie mozgu, znižujú zápaly a pomáhajú zlepšiť náladu. Tak určite losos e, patrí k superfood, samozrejme zase záleží od kvality. Lebo potom je to lo SOS. Lebo aj tie lososy už dneska e, chovajú na farmách, krmia všeliako, ale keď sa budeme baviť, že ak si mám kúpiť kúra alebo je bravčové meso v hypermarkete a lososa a majú rovnakú kvalitu, to znamená, že sú rovnako krmené nekvalitne, tak losos je aj tak kráľovská potravina. Čiže keď mám klientov a povedia, idem do reštaurácie, no tak ak sa spýtate, že či majú meso z farmy a povedia nie, no tak kľudne si vyberte toho lososa, no, no. lebo to budete mať stokrát lepšiu potravinu, ako keď si dáte kúra, hovedzinu, bravčovinu, lebo to bude, to má podobné množstvo, ako keby tých škodlivých látok v sebe, čo sa týka skrmenia, ale veľmi veľký rozdiel je v energetike, lebo losos a pstruh sú ryby, ktoré dokážu plávať proti prúdu a losos aj pstruh dokážu preskočiť vodopád, takže minimálne tie ryby majú v génoch uh mhm. -huh. túto silu ale hovedzie a bravčové meso, ešte keď to skombinujeme s takoutou a krmením a očkovacími látkami a týmto, tak to, tá kvalita je hrozná a potom získate takú tú energiu teliatka a kravičky. No a mám úžasný príbeh a to, to už teraz prezentujem skoro všade, lebo dcera začala chodiť na psychológiu a včera prišla zo školy a ich e, profesor psychológ rozprával príbeh, že ako to vyzerá s ľuďmi v dnešnej dobe. Že Boh a, rozdeľuje a, e, roky života e, zvieratám a ľuďom. A teraz príde k Somárikovi a hovorí, Somárik, uh, dám ti 30 rokov života. A Somárik hovorí, nie, bože, to je dlho, ja tak dlho nechcem, stačí mi 15. No dobre, tak dostaneš 15. Potom príde psíkovi a hovorí, že dám ti tiež 30 rokov života. A on nie, bože, to je dlho, to ja nechcem tak dlho žiť, stačí mi 15. A potom príde k opici a tiež hovorí, dám ti 30 rokov, nie, bože, to je dlho, to stačí mi uh, menej. No a potom príde k človeku a hovorí, dám ti 30 rokov života. A on, nie, bože, to je málo. No dobre, tak ti tam môžem pridať tých 15 rokov to somárikových, že jo, dobre. A môžem ti tam pridať ešte 15 rokov tých psích, že to je tiež paráda, no a ešte ti tam môžem prihodiť tie opičie roky, úplne paráda. No tak sa všetci narodili, no a ako to dneska vyzerá s ľuďmi, že do 30 sú človekom a potom prichádza tých 15 rokov oslých alebo somárich, čiže ťaháme na pleciach všetky problémy vnúčata, deti, celé rodiny, lebo ja to musím ako somárik na tých pleciach potiahnuť. Potom po tých oslých rokoch prichádza ďalších 15 rokov psích, kedy psík len leží bez zuby a čaká na niekoho, to sú to je verzia dôchodcov, že čakajú, kým ich niekto príde pozrieť, pohľadkať a takéto. No a potom prichádza posledné obdobie opičie, kedy nepoznáme, kto prišiel, proste nás tacka, padáme a nevieme, kto sme. Takže to je taký dokonalý príbeh mm. na mhm. to, aký, ako vyzerá dneska ľudský život. Ešte tam chýbajú ľudia... ovečky. Je. A to znamená? No, že mnohí sú ako ovce v stáde. Sa Jasné, tak... no tak... To, to by sa dalo vybrať viacero zvierat. Áno, tam by sa dalo pridať viacero, no tak ale tá ovečka a oslík je plus minus to isté, no. lebo, lebo keď zoberieme, že 30-ročnému e, človeku nenadiktujete, ako má žiť. Ale po tej 30 už taký oslík... Ale to aj 16 17 už dokážete manipulovať po tejto stránke. No dokážete, ale nie tak ľahko, ako, ako po, po určitom veku. To znamená, že... E, keď ich zmanipulujete tú 16 ale ona bude hovoriť, že to je jej rozhodnutie. <laughs> Áno, áno. No tak, ale to je veľmi malé percento a ťažko sa to robí, čiže tú mladú generáciu ťažko zbobnete. A samozrejme, dnešná generácia je trošku iná, ale keď zoberieme tú pubertu, tak keď príde dospelý s nejakým názorom, to to nebude fungovať. Čiže keď mm. to musí byť niekto, kto je na jeho úrovni, je osobnosť, je hviezda a ten môže do toho vstupovať a ovplyvňovať, ale ak príde dospelý, tak tá 16 alebo 16-ročný to má na háku, jasné, mama, aha, zase na tvoja nová múdrosť, aha, <laughs> zase si bola na nejakom kurze, alebo si meditovala a prišlo ti to, takže a všetci sme pre nich dôchodcovia už po 40 Áno, áno. áno. Uh mhm. -huh. Takže keď ste si vypočuli príbeh, tak ak budem žiť normálny život, ak budem používať e, chat GDP a budem sa tým e, riadiť a budem chodiť do hypermarketu a kupovať si klasické potraviny, kúpim si kurkumu, lebo čítali ste na internete, aká je ona protizápalová, ale tá kvalita je veľmi nízka, no tak sa stanete ako ten oslík a ten život budete tak žiť. A ak máte po 30 tak sa pozrite, že či váš život je váš život, alebo je oslý život. Nesiem všetko na pleciach a musím robiť, lebo, lebo, mm. neviem, lebo rodina, lebo hypotéka, lebo šéf v robote povedal. No ale keď sme už pri tých 16 e, tak posledné, čo možno spomenúť z tohto rebríčka alebo z tohto zoznamu, a rebríčkom by som to asi nenazýval, tak sú práve čučorietky, drobné bobulky, podľa článku antioxidantová bomba, pomáhajú chrániť bunky pred poškodením, zlepšujú kognitívne funkcie a podporujú zdravie srdca. No, takže určite čučorietky tam patria, ale keď sú to čučorietky z e, lesa také nazberané, a samozrejme, keď sú čučorietky komerčne pestované, išiel by som sa pozrieť, ako sa pestujú, či sa nestriekajú, aká tam je pôda. To znamená, lebo to má obrovský vplyv na samozrejme kvalitu a aj tú úroveň tých antioxidantov. A určite tam nie je dobré čučorietky používať tak, že si ich nazberám, šupnem do mrazáku, a určite čučerietky nie sú až také silné, čo sa týka vyživovania, tam bolo na konci čo srdce. Ešte. Na konci tých čučoriedok? Hej, áno. E, podporujú zdravie srdca. Takže jasné, podporujú, ale e, tak to viete, to môže podporovať na 1%, mm. Hm. ale e, keď ja by som tam udával niečo, tak oni výrazne podporujú vitalitu obličiek, čiže keď má niekto slabšie obličky, tak tie čučoriedky sú v podstate super na a to. Tak v takýchto a... článkoch ani veľmi o pod, pod, podpore obličiek sa nikdy nedočítate. No lebo tak ľudia tomu vôbec ako keby nerozumejú a hlavne nikde sa to tak nevysvetľuje a neprechádza, mm. lebo o, o výžive z pohľadu toho, ktoré potraviny na ktoré orgány sú dobré, že klasický pohľad na výživu je, že oni obsahujú veľa vitamínov, minerálov, stopových prvkov, vlákniny, čiže toto väčšina ľudí vždy tvrdí pri ovoci, zelenine, orechoch a toto sa traduje, lenže my máme to šťastie, že máme doma 700 e, kníh z oblasti výživy a toho osobnostného rozvoja a mám aj takú tabulku, to sú ešte také dokonca, jedna je, že rúská, a tam máte všetky potraviny rozdelené, že aké majú výživné látky, stopové prvky, vitamíny, minerály, lenže tá kniha má možno 40 rokov. No, tak, či tak je to ruská propaganda. No, tak to je jedno, ale je aj, vedľa toho je e, taká podobná kniha, čo je slovenská a v podstate plus minus tie hodnoty sa tam zhodujú, mm. a, ale to boli výživné hodnoty, ktoré boli tých 20 rokov dozadu, lebo no. dneska existujú parametre a tabulky, kde prepad výživných látok je obrovský, že nie, že je tam nejaký prepad, ale je obrovský a krásne to zistíte na brokolici, keď si myslíte, že planéta trepe, tak choďte do hypermarketu, kúpte si brokolicu, dajte si do chladničky, nalepte a no, to nemusíte ani lepiť dátum, ale pre tých, čo majú Alzheimera alebo náhodou, že zabúdajú rýchlo, ano. tak si naň nalepte, že dátum, kedy ste ju kúpili uh mhm. -huh. a, a, a odsledujte, ako rýchlo vám zožotne. To znamená, to máte tak 3-4 dní, uh -huh. pritom kvalitná brokolica by vám kľudne mala vydržať 2-3 týždne. Uh mhm. -huh. Čiže keď zoberiete, že ak vydrží o 70-80% menej, tak čo v tej brokolici je, aby vám dala? Čiže to je len ten tvar. Samozrejme, ak jem takúto chemickú zeleninu, tak do tela dostanem pesticídy, chemické látky z pestovania, takže to nepodporí moc moje zdravie. Takže kupovať to len preto, že trošku vlákniny, veď to si môžem kúpiť psílium, aby mi to vyriešilo a budem na tom lepšie. No dobre, tak poďme si to zrekapitulovať. Poprosím vás iba o áno a nie a ideme pekne po poriadku. Kyslá kapusta podľa vás teda pri e, naštartovaní premeny zvnútra áno alebo nie? No, e, ne, nekomentujte, len, len prebehneme ten zoznam. Áno alebo ja, nie? Dobre, len vysvetlím dve veci, aby som uh, povedal, že či áno alebo nie. Čiže premena znútra to nebudeme uh, volať, budeme to volať, že či to podporuje a nepodporuje. Dobre. A budeme sa baviť, že sa bavíme teraz o kvalite, ktorú máme, že najkvalitnejšiu potravinu. Áno. Dobre? Aby sme to vyjasnili, lebo môžeme aby sa ľudia, ktorí to napríklad začnú teraz počúvať, aby si nepovedali, aha, kyslá kapusta, kúpim si na tržnici. No keď budeme brať, že verzia Ferrari, áno? Áno, takže verzia Ferrari. Kyslá kapusta. A podpora zdravia, áno. Dobre, kurkuma? Áno. Avokádo? Áno. Čučorietky? Áno. Losos? Áno. Zázvor? Áno. Špenát? Á, to, to, tak 50 na 50. Dobre, skôr nie. Tekvicové semienka? Áno. Grécky jogurt? Nie. A cvikla? Áno. Dobre, tak nám zostávajú dve pozície. Čo by ste tam vy doplnili? No čo sa týka uh, výživy, tak určite uh, strukoviny, lebo tie vitalizujú obličky. Uh mhm. -huh. A určite, keď by sme sa mali baviť o superfood, tak napríklad uh, čia semienka, uh mhm. -huh. lebo to je ako keby top potravina. Dobre. A, a ja keby som mal robiť zoznam, no tak samozrejme, keď by to mal byť, že so, zoznam ako keby takých, že superfood, no tak na každom tom leveli, ja by som to trošku inak zoraďoval, lebo taká ako keby veľmi silná trojica superfood, keď je to vysoká kvalita, tak je určite losos, čia semienka a chlorela, lebo mhm. to sú potraviny, ktoré sú extrémne bohaté, čo sa týka, keď je to v tej top kvalite. Dobre, to by bola vaša trojica svetých. Áno. Dobre, tak máme za sebou snáď taký celkom zaujímavý úvod. Neviem, ako ste na tom s časom. No, dopol môžeme. Dobre, tak poďme na korešpondenciu sa trošku popozerať, čo nám prichádza a neriešime dátumovky, tie budú na pretrase už v najbližší pondelok 13. oktobra, tu máme večernú verziu tak zatiaľ zvyšok Tomáš zozvolená tradične. Dobrý deň, pozdravujem všetkých do štúdia. Zaujímal by ma názor pána Planietu na istú netradičnú vec. Ono to prišlo 2. oktobra, čiže pred necelým týždňom. Neviem, či prečítal knihu od Petra Keldera Pradávne tajomstvo prameňa mladosti, kde autor podrobne opisuje cvičenie 5 tibetanov, ktoré nazýva 5 rituálov. Tieto podľa neho obnovujú zdravie a vitalitu zrýchlením vírov, čakier, Avšak pridáva aj šiestý rituál, ktorý vyžaduje obmedzenie, ktoré väčšina ľudí nie je ochotná prijať a to žiť v báte. Vysvetľuje to tým, že cvičením piatich rituálov získa človek vitalitu, no ak sa chce stať supermužom alebo superženou, musí mocnú životnú silu v podobe reprodukčnej energie uchovať a obrátiť smerom nahor, aby ju mohli využiť všetky víry, najmä siedmi. Hovorí, že je to veľká časť vitálnej životnej sily sústredená do reprodukčnej energie, ktorej sa veľké množstvo rozpúšťa v spodných víroch a preto sa nikdy nemá šancu dostať k tým vyšším vírom. Tvrdí, že toto mocné nutkanie nemožno potláčať, ale je treba ho premeniť a za zároveň pozdvihnúť nahor a takto možno získať elixír života. Opisuje cvik, ktorý je veľmi jednoduchý a ktorý to má umožniť. Tento šiestý cvik by sa však mal vykonávať iba vtedy, keď človek cíti nadbytok sexuálnej energie a prirodzenú túžbu ju vyjadriť. Zaujímalo by ma, čo na to hovorí pán Planeta, najmä na to, či je možné celibátom uchovať túto silnú energiu a opísaným spôsobom ju využiť aj aj pre ostatné víry s priaznivým účinkom na vitalitu a zdravie, či to skrátka môže fungovať. Spomínam si totiž, že v niektorých starších reláciách pán Planeta uvádzal, že pri naplňaní sexuálnej túžby, či už priamo sexom s inou osobou, alebo aj seba uspokojovaním, človek skutočne stráca veľké množstvo životnej energie. Taktiež vie, že mnohokrát hovoril, tam malo byť asi zrejme viem, e, mnohokrát hovoril, že je dobré jesť vajíčka, nakoľko je v ňom silná životná energia nového života. Možno to tiež povedať o reprodukčnej energii človeka? Ďakujem vopred za odpoveď, budem netrpezlivo čakať a nakoľko už dlhšie zvažujem dať sa na túto cestu. No. No, tak prepošlite mi mailik, lebo uh mhm. -huh. 5 Tibetanov uh, viem o nich, viem uh, plus minus, ako to celé funguje, ale uh, nikdy som to neskúšal, lebo ja už skôr ako sa objavili 5 Tibetanov, tak ja som začal cvičiť Qigong, takže už ma to nevtiahlo tým smerom, ale veľmi rád si to pozriem. No a čo sa týka toho posledného, tak Určite toto je pravda. To znamená, keď chcem vitalizovať seba a chcem sa posunúť do tej úrovne toho, ako to písal, že super človekom, tak určite pre muža je veľmi dôležité naučiť sa narábať s tou sexuálnou energiou, ale treba si uvedomiť, že ten organizmus prirodzene vytvára tú energiu a preto napríklad eh, hovorím, neviem, aká tam, aké sú tam cvičenia, ale pre mužov, ktorí cítia, že OK, majú tej sexuálnej energie veľa a tá sexuálna aktivita je pre nich veľmi dôležitá, veľmi potrebná, alebo samozrejme, keď žijú vo vzťahu, tak vedia pracovať, je dobrá kniha Multiorgazmický muž, kde sú rôzne ako keby tie techniky, ako s tou energiou pracovať tak, aby ste ju neuvoľňovali, ale transformovali. Lebo prirodzene, aj keď sa človek vyvíja, tak samozrejme a chalani mladí, alebo aj niektorí páni, ktorí samozrejme nemajú tú a, svoju nejakú partnerku, tak sa im môže prirodzene diať, že majú také, že nočné sny a tie spustia určité procesy, takže to telo si prirodzene tú energiu vytvára a určite je dobre s ňou sa naučiť narábať. Nemyslím si ale, že toto platí aj u žien, lebo pre ženu, že žena nemá taký ten ako keby vrchol smerom von, ale to je vnútorný, čiže z tohto pohľadu to ženy ako keby podporuje a keď žena sa naučí s tou energiou takisto dobre narábať, tak nemyslím si, že je to také isté ako u mužov, Takže preto určite je jedna z foriem uh, držať ten celý bát, ale záleží, keď máte, že OK, mám 25 rokov, mám priateľku, začneme spolu chodiť a ja poviem, drahá, ja budem držať celý bát, takže môžeme... Ale veď môžeme... sa pri mne nemusíš celý bát. Áno. Môžeš sa povie, báť len trošku. Hej, hej, že nemusí sa toho báť, lebo <laughs> eh, môže, môže to byť presne tak, ako povedal Peter Kršiak. Takže platí, že tam si potrebujete uvedomiť a keď človek prechádza tou cestou, že samozrejme hovoriť niekomu medzi 20 a 30 o, alebo od 15 do 30 o celibáte, tak si povie, ten chlap asi, asi je impotentný, asi tomu nerozumie, alebo nevie to a to je ťažko vysvetliť. Čiže k tomuto procesu sa človek vie dopracovať a sám pochopí, že o čom to je. Že určite, keď si niekto vybere túto cestu, ale táto cesta, že keď prejdem do tej úrovne celibátu, ale nebudem naplňať ostatné veci, čiže nebudem cvičiť energetické cvičenia, nebudem dobre jesť, nebudem robiť to, čo ma baví a fascinuje, čiže nevytvorím tam súlad celkovej duše, tak keď zobereme, že bežného človeka s celibátom, no tak sa možno bude žiť o rok alebo dva, alebo tri dlhšie oproti bežnému človeku, čo sa reálne neoplatí. Ale ak to urobí človek, že globálne, že v podstate na všetkých tých úrovniach bude pracovať, tak to môže byť desiatky rokov a neuveriteľné schopnosti, ktoré tomu človeku vedia prísť. Takže je to cesta, preto aj napríklad mnísi, eh, ktorí sú takíto, že buddhisticky alebo takto fungujú, tak oni dosahujú, alebo aj jog, jogini a jogoví majstri, tak môžu dosahovať tieto obrovské levely, ale samozrejme bežný človek, človek si povie im, im tu šibe, no ešte aby som sa v tomto obmedzoval, nie? Mm. Ale, ale viete, bolo by menej znásilnení, keby išli všetci na celý bat. Áno, no tak ale to si nemyslím, lebo ak máte e, niektorý z e, orgánov predimenzovaný, tak potom vy s tou energiou potrebujete narábať. A problém je, že nás od detstva nevedú. Čiže bežní ľudia sú v tomto takto e, ako keby rôzne líznutí a samozrejme tie znásilnenia alebo takíto ľudia, ktorí takýmto spôsobom fungujú, tak zoberme si, že je ťažko to odstrihnúť, keď tam nemáte dobrý zdravý základ, keď nevidíte toto v rodine, hm. keď vás celý život napríklad rodičia, ktorí sú nejakí ortodoxní a na sexualitu sú ako sú proti sexualite, no tak keď vám celý život blokujú tento rozvoj a zrazu vy objavíte tento svet, no tak jasné, že potom sa správate neprimerane a potom odhalený členok u ženy a vy idete ako psík z To už je veľká erotika, no to už je veľká. Len je zaujímavé, že keď teda sú proti sexu, že vôbec mali deti. No veď to je takéto zvláštne, že Uh, niektorí ľudia, neviem prečo potom idú do vzťahu a na toto je určite veľmi dobrá kniha, že dospelé deti emočne nezrelých rodičov a tam je presne popísané to, že fakt to, čo povedala moja manželka, že bežne, keď by sa rodičia mali rozhodovať, že či majú deti, oni by mali prejsť cez psychotesty a cez nejaké ako keby zručnosti toho rodiča a keď by videli, že nie sú schopní a nemajú na to dobré ani zdravotný stav, ani, ani mentálny, ani psychický, ani žiaden potenciál, no tak by mali ísť na prirodzene, reálne teraz to poviem, na kastráciu. To máte aby... ako s vodičakmi, by ste to riešili, či? No jasné, no lebo dáte chlapikovi, ktorý ide od jedného kraja k druhému kraju Vodičak, to znamená... Myslím, alebo... ale teraz nemyslíte stredoslovenský kraj. Nie, nemyslím stredoslovenský, <laughs> ale myslím ako vtipe, že v rádiu hlásia, že pozor, jeden uh, šofér bláznivý ide po diálnici v protismere a ten chlapík hovorí, že čo jeden, všetci idú v protismere. <laughs> Takže Čiže takému človeku ja nemôžem dať vodičak, lebo viem, že ohrozí, zabije a narobí veľa škody. Čiže preto sa robí autoškola, aby sa zistilo, že tý, či ten človek zvláda uh, riadenie toho vozidla a či rozumie tým predpisom. Ale v rámci, v rámci rodičovstva sa nič také nerobí a samozrejme potom sa narodia poškodené deti, pokrivené deti, či už pokrivené mentálne alebo aj uh, psychicky, alebo aj fyzicky, že sú také, lebo... Ale neplatí my, vždy, lebo niekedy sa stane, že sa inteligentom na, narodí s prepáčením blbec a naopak e, menej zdatným po tejto stránke sa narodia celkom inteligentné bytosti. Áno, ale to vždy je záležitosť, keď to pozrieme, že nikdy to nie je také, že on je inteligentný a narodí sa mu blbec, že keď zobereme, on, on má akože informácie, ale správa sa ako blbec. Takže mm. není to až také, eh, že by sa tieto veci diali, že väčšinou je to o tom, že to dieťa, keď ste v súlade, že zoberme príklad eh, mňa s manželkou, tak my máme dceru, eh, nemáme ani jeden vysokú školu, ale naša dcera tým, že my permanentne sa vzdelávame, teraz aj svokra, lebo my bývame so svokrovcami, tak sa usmievala, že ona s nami už ani nebude vedieť rozprávať. <laughs> Jeden chodí na kurz, druhý sa vzdeláva, vnúčka začala chodiť na vysokú školu psychológie, že ona už nebude mať o čom sa rozprávať. Vrem, babka, nebojte, vždy budeme kamoši a keď donesiete, a ja ju vždy provokujem, a keď mi donesiete ten kufor s peniazmi, budeme ešte väčší. Tak hovorí, ty daj pokoj s tým kufrom, stále otravuješ, ešte som ho ani nekúpila. Vrem, no tak stačí, ja vám donesiem kufor a, a tie peniažky z tej periny, čo tam máte napchaté, kľudne mi dáte, takže sa usmievame. No ale viete, aj ja som bol v šoku, keď toho nášho staršieho zobrali do, deť, do triedy medzi deti inteligenčne výrazne nadanejšie, že kde sa nám to vlastne prihodilo. A jasné, a <laughs> máte koľko, koľko trojok v tabulke, no. pán, pán normálny? <laughs> Ja, tretieho tretí narodený? No, áno, áno, no, takže, takže to len to tak vyzerá, lebo zase vaši rodičia vás neviedli a nebrali týmto spôsobom. Možno vás brali ako rebela, možno vás brali, že stále mudrujete. Áno, mne mama hovorila rodič... vždy, teba raz zavrú, uvidíš. <laughs> tak... Tak to je zaujímavé. Ale si zoberte, že ktorý rodič, eh, keď má dieťa, že napríklad 4-5 eh, ročné s ním sedí a rozpráva sa a povie, vieš čo, to je paráda, v živote môžeš čokoľvek dosiahnuť. Nie, väčšina rodičov, čo? Veď my sme chudobní ako kostolná myš. Ty si zober, že ak by si chcel niekedy uspieť, budeš strašne veľa robiť. Musí sa namakať. Viete, koľko negatívnych programov potom ľudia dostanú a oni musia robiť strašne ako otroci a až potom niekde v nejakej, nejakej úrovni, nejakom čase sa im podarí zarobiť peniaze, takže toto je to, čo spôsobuje, že tí ľudia sa správajú a berú to tak, že to nie je prírodzené, ale jedna z vecí, keď už sme otvorili tú sexualitu, by malo byť prírodzené, že eh, rodičia s deťmi by sa mali sprchovať, e, že není problém, že idete do kúpelky a teraz ste otec a ste zamknutí v kúpelke, Nie. lebo príde... je aj kúpa, kúpať sa normálne pred deťmi. No jasné, lebo veď dieťa, keď je to chlapec, tak samozrejme ses, uh, sestra vidí brata, že on tam má pipika a on tam má uh, iné, in, inú výbavu Takže veď tie deti to vidia a samozrejme oni by to mali vidieť, ako to má maminka, ako to má ocinko. Lebo potom idete povedzme na bazén a tam sa ľudia zvyknú aj v spoločnej sprche stretnúť a tam to dieťa potom začne byť také stratené, bojí sa, čo, hambí sa a podobne. No lebo, lebo ten rodič, že ty tu nemôžeš, teraz ja sa vyzliekam, že to je moje a také a teraz dieťa si bere nahotu ako niečo zvláštne, ale veď pritom všetci rovnako vyzeráme, plus minus. No skoro, no. A, no skoro, dobre. tak, <laughs> takže, ale, ale a, a napríklad už tu vznikne prvý zádrhel alebo prvý problém, no a potom sa čo deje, že keď nemôžete, no tak keď máte 15, tak špehujete E, niekoho cez kľúčovú dierku alebo sledujete mamu, keď sa prezlieka, lebo vás zaujíma, nemôžeš tu chodiť. Takže... Alebo vo filme Sladké starosti pozerali do ženskej šatne cez e, dierku v stene, tak sa ešte aj bili o tú dierku. No presne, no a, ale to je, toto neurobi napríklad chalan, ktorý prirodzene vyrastal, že OK, ideme sa kúpať, napríklad eh, keď sú deti malé, tak ľudne mamina s cerou sa môže kúpať alebo so synom a teraz nie, mami, čo to tu máš za gombiky, to je... Jeho to a... nevyruší takého normálneho, že? <laughs> No jasné, nie, veď tak on povie, veď som videl ženu, že teraz nebudem sa vzrušovať nad tým, že sa dievčatá vedľa a sprchujú, veď vyzerá, každá žena vyzerá rovnako. Len má možno trochu... E, skoro, áno. Len má možno trošku väčšie prsia, menšie prsia, má to Aha. viac zarastené, menej zarastené podľa toho, ako sa a, e, alebo Vyspala. aj muži. Áno, <laughs> ako to by stalo. <laughs> Aj tak sa to dá povedať. Takže to sú také veci, ktoré e, ja keď som bol napríklad u kamaráta, tak normálne brat so sestrou, 16-ročný, boli spolu v kúpelke, išli, jeden sa osprchoval, potom sa sprchoval druhý a vôbec nebol v tom problém, že počúvaj, toto je môj priestor, ty si e, a, a teraz sa zatvárajú. A takto vznikajú samozrejme úchylky. Tak ono to chvíľku v tej puberte tam môže byť náznak toho, že by sa radšej sám ale tiež Veď netreba, nehovorím, netreba na to tlačiť. sú vo vaničky s kačičkou a že sa spolu, <laughs> že sa spolu to, tak púšťajú. To už potom rodičia skôr s kačičkou. Áno, áno, že si spolu kačičku púšťajú, hm. ale nemajú problém, že čo ja viem, Uh, sestra sa dosprchovala a teraz ide brat, ide sa sprchovať, sestra tam je ešte holá, u, utiera sa alebo si ide umývať zuby mm. a mhm. teraz v, a brat, bratovi tečie slina. To, to sa prirodzene nedeje, mm -hmm. lebo keď tie deti odmala, tak to fungujú a nahota je prirodzená vec, Áno. tak oni nemajú to prečo. sa nedá, že sa na druhý deň zobudím a už sa hambím alebo schovávam. Tak, tak. To sa, to sa stane tým, že teraz tu nechoď, ja som holá, to sa nemôže a všetky tieto zakazovačky spôsobujú také tie úchylky, čo potom samozrejme môžu niektorí ľudia mať. Není to pravidlo, ale je to jeden z tých problémov a samozrejme, keď dieťa prirodzene vyrasta takto, že nahota je prirodzená vec, tak nemá to, že by ma zrušoval brat alebo zrušovala sestra, lebo vie, vie to je súrodenec, sme spolu vyrastali, Mm. Ale môže a samozrejme bude mať partnera, s ktorým bez problémov vie fungovať. Ale keď pôjde sa prvýkrát milovať, takže keď sa vyzlečie, tak nebude tam, že vyvalovať oči, že ty to čo máš tam medzi nohami. No vyvalujete oči väčšinou na kúpalisku, ale v zahraničí, lebo stretnete Slováka, ktorý, alebo Slovenku, ktorá v Taliansku nemá problém zhodiť pod prsenku, ale na Slovensku si ju nedá dole. No jasné, lebo no ešte, aby ma suseda no. videla. No a pritom tá suseda suseda môže byť s ňou aj v tom Taliansku na pláži. No veď jasné. Veď, a to sú také tie záhady, čiže keď sa vrátime k pôvodnej téme piatich Tibetanov, <laughs> tak... Oblúkom, áno. O, oblúkom, tak určite sexualita je jeden ako keby z nástrojov a preto zoberme si, že keď zoberete akékoľvek rozhovory, tak vždy sa dopracujete, že téma buď sexualita, buď peniaze, alebo potom politika, čiže tam sa to ako keby témy, ktoré veľa ľudí točí, a, ale to je prírodzená vec. My sme sa narodili ako ľudia, máme sa rozmnožovať a samozrejme, keď niekto si teraz to vypočuje, a páči sa mu a je chlap, no tak si poviem, že jej to je zaujímavé, takže keď chcem byť lepší a výkonnejší muž, tak môžem sa naučiť pracovať so sexuálnou energiou a môžem byť ešte v 90 ke výkony a alebo kašlem na to, ale v 60 už budem len tak pozerať, že jej, aká pekná žena, ale už mi prirodzene moja potencia nebude fungovať, lebo zbytočne som tou energiou mrhal. Zlatý, zlatý Alzheimer, priložím ruku a mám to. Áno, áno, to je Parkinson. <laughs> Alebo nie? Parkinson. Alzheimer ano. je ten, že som si to zabudol priložiť inde. <laughs> Áno, áno. Takže <laughs> Takže Parkinson pomôže. Dobre, poďme ešte aj na iné témy, lebo však k tomuto sa prípadne niekedy v budúcnosti môžeme vrátiť. Takže pošlite mi ale ešte si Áno, pozriem. skúsil som, tak hádam to prešlo. Dobre. Prejdeme teraz k mailu, ktorý síce nie je podpísaný, ale podľa e-mailovej adresy budem predpokladať, že ide o Sabínu. Pekný deň, priezvisko si necháme pre seba. Petrovia, píšem vám do relácie tajomstva zdravia, ktorú si už e, si vždy s radosťou vypočujem, keď mám chvíľku času. No a už dlhšie opakovanie opakovane spomínate účinky koloidného striebra. Mohli by ste prosím upresniť, na aké konkrétne typy problémov sa odporúča užívať vnútorne? Ak som dobre pochopila, je dávkovanie približne jedna čajová lyžička alebo polievková každé dve hodiny, až kým sa minie jedna vaša fľaška a po otvorení je najlepšie skladovať ju v chladničke? Takže, e, koloidné striebro e, zaberá na, budete vedieť, že koky, keď sú na, na na konci, že stafilokoky, streptokoky, čiže keď tam máte koky, mm -hmm. tak viete, že... Ty brďokoky toto... a tak? Áno, ty brďokoky, áno, a ferokoky, takže... A, takže na toto, na toto bude zaberať. Áno, aj, a... aj skoky, do vody skoky, nie, na to nie. Áno, čiže keď je niekto skokám do vody, tak aj na, aj na to zabere koloidné striebro. Takže koloidné striebro zabera na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. Samozrejme, na určité, hlavne tieto koky je veľmi účinné. Samozrejme, dá sa používať, my sme mali aj e, minimálne, alebo manželka mala minimálne tri klientky, ktoré mali papilon vírus, čo je e, predchodca rakovinu krčka maternice, kde to takisto riešili striebrom. Takže keď by človek mal nejaký iný špecifický problém a nebol by si istý, že či áno a aké dávkovanie, tak keď má striebro od nás, tak tam na tej flaške je napísané kontakt na manželku, takže si je vie zavolať pri určitých problémoch, či už je to dospelý alebo deti a ona sa pár vecí dopýta a potom vie odporučiť to presné dávkovanie. Čiže mm-hmm. čo sa týka dávkovania, určite deti o, od 5 rokov vyššie môžu polievkovú lyžicu a samozrejme záleží, aký stav toho koloidného striebra je. Koloidné striebro sa ale nedáva na železnú lyžicu, buď máte nejakú takú plastovú, my to robievame tak, že máte poldecák, naberete vodu do polievkovej lyžice, dáte do poldecaka, urobíte si risku, alebo máte nejakú takú plastovú odmerku, ale je lepšie, keď to nemusí chodiť, prichádzať do styku s plastom, čiže my to robíme s poldecakom, urobíme si tam risku, vodu vylejete a potom lejete koloidné striebro a dávkujete to, že keď sú nejaké vysoké teploty a nejaké také vážne stavy alebo veľké hnačky, tak sa dáva každé dve hodiny, ale v tom prípade nechodíte, že do roboty a pijem každé dve hodiny striebro, mám ležať v posteli, oddychovať, nech to striebro funguje. Mhm. Ak sú e, nejaké iné stavy, alebo je také, že niečo potrebujem doliečiť, alebo e, tak sa dáva striebro a o 18., o 20., o 22., že pred spaním, lebo to striebro utlmuje a aby keď spím, tak prebehli tie procesy. Čiže to je také dve základné, hlavné a samozrejme potom objem a dĺžka záleží od toho daného problému, že napríklad pri boreli, čo máme takisto s tým výsledky a ešte keď sa to skombinuje s borelisom, tak je to úplne super, tak je treba využívať e, liter koloidného striebra. No a čo sa týka skladovať, koloidné striebro je citlivé na elektrosmog, čiže určite nie v chladničke, ani chlad nemá rado, čiže ideálne je niekde v kuchyni, kde máte takú tú prírodnú lekáreň, kde máte nejaké tie svoje doplnky D a takéto. Mhm. Čiže tam nemalo by byť skladované na svetle a dajme tomu v chladničke, alebo že mám Wi-Fi vedľa toho, mhm. a, takže, alebo pri televízore, alebo pri mobiloch, kde si odkladáte. Čiže toto sú také tie základné údaje, no a platí to, že keď to striebro otvorím, tak by som ho mal vždy využívať. A keď som povedzme pocitovo zdravý a otvorím si predsa len túto fľašku, robím zle? E, preventívne koloidné striebro sa nedávkuje, lebo mali by ste vždy naučiť to telo, nech e, vlastná imunita funguje. To znamená, je to, zoberte to tak, že imunitný systém je ako vaša armáda, ktorá chráni váš zámok, alebo váš hrad, alebo poklad. Čiže tá armáda by mala byť tak silná, aby každé tie útoky tých nepriateľov zvládla. Ak vidíte, že vaša imunita to nezvláda, tak vtedy použite koloidné striebro. Alebo ak budete používať koloidné striebro preventívne len tak, no tak telo si na to zvykne a váš imunitný systém zlenivie. Čiže tiež to uh mhm. -huh. nie je dobré. Uh mhm. -huh. No, druhá otázka e, z tohto e-mailu, tá sa točí okolo ionizátorov, že čo hovoríte na iné ionizátory, napríklad značku Chanzone, alebo chanson. No, v podstate Ionizátory to je vždy záležitosť, že tam si treba ako keby pozrieť a otestovať, že aký, aký to výrobok, akú to má kvalitu, čiže ja keď sa mám k niečomu vyjadriť, tak vždy by som si to musel overiť, lebo nikdy nevidíte do toho, že aký ten vplyv a efekt to má alebo nemá. Mm -hmm. A nakoniec, čo často chválite opečené obilniny, tak ako ich pripravujete? Či len opražite, alebo je potrebné ich aj variť? No, pražená obilnina sa používa vtedy, keď idete na túru. Čiže zoberete si ovoz, napríklad opražite si ho na pánvici, necháte ho vychladnúť, na druhý deň si ho zmiešate ešte s opraženými orieškami, dáte si to do sačka, môžete ísť na túru a môžete dlhé hodiny kráčať a keď som hladný, tak si dám takúto výživu. Čiže to je verzia 1. Verzia 2 e, potom takýto ovo sa bežne neje, čiže alebo takáto obilnina sa bežne neje, ale keď chcem napríklad posilniť srdcovo systém v zime, tak si robím to, že ten ovo si napríklad prepláchnem, alebo rýžu, potom si ju môžem na sucho alebo na trošku sezamového oleja alebo olivového opražiť a dodávam do, toho, do tej obilniny viac ohňa a posilním srdce, zalejem to teda vodou. Keď to vrie, pridám trošku soli, zakriem a varím to požadovaný čas. Takže takýmto spôsobom môžem s tým pracovať. Ehm, záver, ďakujem vám opred za odpoveď, za všetko, čo robíte, ste skvelí, my ďakujeme. A predposledný mail, ten je od Mareka. Pekný deň, prajem páni, so zdravou stravou som len na začiatku a chcem sa opýtať na slzovku, koľko ju variť? Uvariť ju samostatne a pridávať do jedla, alebo ju variť spolu, napríklad so špaldou? Aké množstvo sa používa? A otáz, potom ešte otázka z iného cesta, takže najskôr teda e, tá slzovka. No pre tých, čo neviete, čo je slzovka, slzovka nie je tá, čo vám zabezpečí, že budete viac plakať, ale slzovka je najsilnejšia obilnina, radí sa to do tej formy obilnín, je bezlepková, ktorá má tendenciu vyťahovať vlhkosť z tela. Čiže ak vyplazíte ráno jazyk a máte ho biely, tak je to signál, že v tele máte vlhko a zároveň aj chlad. No a nič silnejšie na trhu ako slzovka nie je, čiže predávajú sa z toho výrobky ako napríklad nápoj čínskych múdrcov. A keď sa budeme baviť o slzovke, tak slzovka s ňou môžete narábať tak, že niektorí ľudia ju varia samotnú a potom ju jedia z, napríklad s trukovinou alebo s niečím ja vždy vysvetľujem, že je to zbytočne drahé, lebo tá slzovka, keď zjem balík naraz, tak mi nezabezpečí, že ráno sa zobudím a už nebudem mať biely jazyk, lebo tie hlieny tam vznikali dlhodobo, čiže keď sa chcem aj niečoho zbaviť, tak potrebujem to postupne e, eliminovať z toho tela, čiže je ideálnejšie pravidelne každý deň, minimálne mesiac, po prípade až tri, konzumovať tú slzovku, Takže a dávkovanie je také, že čo ja viem, robím si pol kila špaldy, tak tam môžem dať od jednej až do troch polievkových lyžíc tej sušenej, lebo to je suchá obilnina, slzovky a súčasne to varím tak podľa toho, ako dlho sa varí špalda. To je jedna verzia, druhá verzia, môžem to napríklad, keď cítim, že teraz mám veľa hlienov, vykašliavam, no tak si to môžem dať napríklad aj pol na pol so špaldou, s rýžou. Čiže ten pomer je na vás, ale vždy myslieť, že čo chcem tým dosiahnuť. No a štandard je, že môžem to používať bežne, že teraz už je také obdobie a výrazne sa ochladilo a ešte ochladenie bude väčšie, tak e, si môžem robiť napríklad čaj, že ráno sa zobudím, a dám si polievkovú lyžicu, dajme tomu pol litra vody alebo liter, slzovky, privediem to k varu, Eh, potom to vypnem, môžem pridať do toho kurkumu alebo škoricu, klinček, eh, fenikel alebo anís, niečo z toho a zapnem to zase na minimum a začnem to variť. Preto vysvetlím, že to musíte dať dolu zo šporáku, lebo keď nasypete kurkumu alebo škoricu, tak vám vznikne reakcia ako na chémii a začne vám to kypieť a máte celý špinavý šporák, takže poviete debil planéta, zase mi tu dal nejakú kravinu a teraz namiesto toho, aby som išiel do roboty, tu mám zasratý sporek. Musím upratovať. A musím upratovať. Takže preto určité veci sú už vyskúšané. Hovorím to z vlastnej praxe, lebo aj mne sa to stalo, lebo keď sa chcete niečo naučiť, tak mne ne, nedával niekto takéto skratky, ako možno máte niektorí z vás, Takže viete to takto urobiť a potom to variť. Keď som doma, kľudne to môžete variť stále na minime. Čím dlhšie sa varí, tým je to lepšie, tým je to účinnejšie, tým je to silnejšie a popíjate to. Ak nie ste doma, môžete si to pol hodinku, hodinku povariť, záleží od času. Ale ak nestíhate, tak bežne ja robievam aj to, že mám veľmi kvalitnú termosku, čiže termoska nie je z hypermarketu, že vám spadne jeden, dvakrát o zem a potom máte termofor, lebo to sú také tie termosky, čo si ľudia kúpia za pár euro niekde v hypermarketoch a, a tá termoska, keď spadne, tak sa poškodí ten obal a tým pádom a, už nedržíte plotu, ale reálne tú termosku by ste mali mať tak, že e, ja napríklad som si kúpil v turistickom obchode a ja keď tam dám ráno horúci čaj, tak večer ho mám stále horúci. Keď tú termosku nechám v aute, tak stále keď ju vyťahnem, tak ten čaj je vrelý. Čiže keď mi tá termoska spadla x krát na zem, tak stále funguje, je v tomto v pohode. Takže do takej termosky si dáte uh, polievkovú lyžicu, napríklad slzovky, keď je to napríklad sedmička, dám tam 4-5 klinčekov, dám tam uh, čajovú lyžičku kurkumy alebo polčajové lyžičky škorice, pridám si tam, ja si da rád dávam kardamon, lebo ten je taký voňavý, aj výborný, čo sa týka na podporu trávenia. Tak dám kardamon, zalejem to vriacou vodou, zavriem termosku, zakrútim, idem do roboty a potom v robote už si to popijam. Po prípade, keď je to také vrelé, môžem si to trošku nariadiť vodou a pijete to celý deň, takže aj takýmto spôsobom potom večer, keď prídem, vyklopím to z termosky, slzovku viem, lebo je zbytočne taký ten poklad hádzať do umývadla alebo do odpadu a takto viete s tou slzovkou narabať. Tá otázka z iného cesta má znenie, keď bolia pety, tak je to močový mechúr? Péty, keď vás bolia, tak z duchovného hľadiska máte už dlhodobo stagnáciu, že je to signál, že niekde v živote stagnujete. Péty sú kosti klby, takže je to prepojené s obličkami a močovým mechúrom. Dobre, to je predposledný mail dnes a posledný je od Janky. Dobrý deň Petrovia, chcela by som sa opýtať, na ktoré potraviny odporúča pán Planieta sa sústrediť počas tehotenstva? a aké doplnky z Duolife odporúča a prečo? No tak eh, keď ste tehotná, tak eh, treba v tomto prípade vyhodiť hlavne to, čo vám viete, že nemáte jesť. Každý človek vie, že milujem sladkosti, alebo milujem udené mesa, alebo také tie hlúposti, čipsy. Fajčia a... niektoré dámy. Áno, alebo fajčenie, takže tieto veci treba povylučovať, lebo to je prvý krok a potom začnem do toho jedálnička si pridávať potraviny, ktoré cítim, že mi viac chutia z tej úrovni toho, z tej kvality a z toho zdravia, lebo napríklad poznám veľa klientiek, ktoré boli veganky alebo vegetariánky a keď otehotneli, tak jedli meso, čiže v tomto prípade to babetko už bude silný manažer, Čiže on vám bude hovoriť, toto jedz, toto nejedz. To znamená, aj keď si vy budete myslieť, že napríklad červenú šošovicu som milovala, ale bude vás nej napínať, tak to znamená, že ju nemáte jesť, nie, že to do seba budete tlačiť. <laughs> Takže sledujte, ako vás manažer malý v brúšku riadi a tým pádom budete to optimálne vyživovať. No a čo určite v tehotenstve, eh, aby, lebo teraz asi posledný týždeň minimálne tri osoby mi volali na túto tému, tak určite zdôlajfuje deň a noc, lebo tá, tieto dva produkty vyživujú všetky vnútorné orgány a privádzajú výživné látky, ktoré sú potrebné na podporu všetkých tých vnútorných orgánov potom určite greenwaysový zelený ačmeň, lebo ten je najbohatší zdrojom kyseliny listovej, čiže to je treba v tehotenstve. No a potom určite taká tretia z vecí, ktorá by tam určite mala byť je D. No a potom podľa potreby, že ak by som zistil, lebo bežne ženy chodia na nejaké vyšetrenia, že ak by som zistil, že tam mám menej železa a potrebujem tú dávku zdvihnúť, tak je moja krv, alebo ak viete, že niektoré veci vám výrazne budú chutiť, napríklad, že bolievali ma klby, takže chutí mi kolagén, tak papajte. Čiže nechajte sa viesť tým malým manažerom, ktorý je v brúšku. Uh mhm. -huh. A čo nahovára malý manažer o žene, alebo takej žene, ktorá povedzme, lebo taký, taký prípad sa vyskytol, že rada zametala v pivnici a ten prach jej robil dobre. No, tak to, to by som musel ako keby sa s, tým, s tou osobou porozprávať. <laughs> že... To už je dávno, poznám e, zo svojho života, nie, že by som patril do tej rodiny, ale jednoducho bola taká v jednom našom dome, kde sme bývali, že chodila rada zametať do pivnice a tam, keď sa rozvíril ten prach, tak jej to nerobilo problémy. Vtedy bola tehotná, tak jej to robilo údajne dokonca dobre. No, mohlo byť, že ak jej tento prach robila, teraz budem variť z vody a mhm. len pôjdem podľa energetiky, tak mohla mať veľmi veľké vlhko vo tele alebo v plúcach, tak preto, keď zoberete tú pivnicu a my si pamätáme, aký je puch v pivnici, aký, mm. aká, aký ten prach má vôňu a akým spôsobom a je to prach, ktorý vytvára keď ho dýcham sucho. Takže môže to byť, že keby som išiel dedukovať. No, alebo sa tam tak... stretávala s iným susedom a prach bol iba taký ma zastierací <laughs> manéver. Zastierka, áno, áno. No. Idem zametať do pivnice. A, a potom v, druhej pivnice Joško a, a, už, to, a, už, to, a už to bolo. Takže, ale ano. ak to bereme zo zdravotného hľadiska, ano. tak u, určite to bude, alebo Eh, z toho, čo som mohol vydedukovať, tak to môže byť, že tam v tom tele mohlo byť vlhko alebo v tých plúcach a ona eh, preto zametala a preto aj ten prach mohol robiť dobre. Tak ako mm -hmm. niektoré ženy v tehotenstve jedia omietku, lebo tam je viac vápna. <laughs> Áno, niektoré kyslé je... uhorky zase. Áno. Čiže zas, keď to len budete sledovať, že akú chuť máte, tak len mhm. treba zistiť, že s ktorým orgánom to je, lebo uh, pamätám si, že manželka, keď bola v tehotenstve, tak mala chuť, že ona by si dala takú, že jaternicu mm -hmm. a tak ja som jej vrem. Hej? <laughs> a ja som jej urobil, že som opražil udený tempeh na oleji tak dobre a keď sa napapala, tak sa pýtam, že je to OK. Keby to nebolo OK, no tak pôjdem do obchodu, kúpim ja ternicu. A boli a, také, ktoré už na klobásu nemali žiadnu chuť. Áno, áno, no tak to, to sú, ale tak to sú zase, záleží, ako sa o tú ženu starať. Jasne. Tak, tá, lebo keď sa staráte len tak, že okrajovo, že človek v rámci tej sexuality rieši seba, že ako tak to je potom na vašu klobásu v žiadnom prípade nemá chuť. Áno, to je ako v tom type, že prvý a, a žena hovorí, veď, ale to neboli preteky. A, Mala a, si hej, sa snažiť. <laughs> Nie, a chlap hovorí, hej, teraz hovoríš, keď som vyhral, takže... <laughs> takže v takom prípade sa môže presne to udiať, že to nebude fungovať. Mm. Ale pointa je, že aj v dnešnej dobe, keď sa fakt človek rozhoduje, že mať bábo, tak by to malo ísť o príprave. a Už keď ste tehotní, tak stále ešte viete pomôcť veľmi veľa, lebo treba si uvedomiť, že jeden deň tehotenstva je cca 100 tisíc rokov vývoja. Takže je veľmi dôležité, že také, že oslavy, svadby, narodeniny, to nie je o tom, že ja celú dobu dobre papám a teraz si dám E, jeden, teraz si dám, že teraz si doprajem, jeden deň to povolím, že dám si, čo ja viem, šalát s rezňom, bežné jedlo od maminy alebo svokry, čiže dala tam klasickú tatarku, takéto, potom si dám nejaký koláčik, tortu, čiže zoberte si, že v tom momente sa tomu dieťaťu môže napríklad rozvíjať imunitný systém alebo srdce, alebo pľúca. a vy keď ho naložíte, to nie je jeden deň pre to dieťa, to je 100 e, tisíc rokov vývoja, čiže tam e, môže byť, že potom to dieťa sa narodí a nebude niečo fungovať. Lebo maminka si jeden deň povedala, že si trošku dovolí. Mm. Takže myslíte na to, že to tehotenstvo a kým žena dojčí, tak stále je tehotná, čiže záleží, čo urobíte, tak dosiahnete to, ako to je napríklad v našom prípade, že my sme sa urobili všetko to najlepšie, a trvalo to, čo ja viem, 2-3 roky a odvtedy my máme kľud pokoj. My sme nič také komplikované. Ja keď počujem príbehy ľudí, akými procesmi, akými problémami prechádzajú, čo sa im deje s deťmi, aké často chore, ako v noci sa budia, aké, ako majú koliky tráviace a takéto, to my sme, to aj keď som s cerou prišiel na Oravu prvýkrát a teda man, manželka ju nadojčila, uložila, uh, umila, uh, uložila do postielky a uh, zaspala a mamina hovorí o hodinu, že chodte sa pozrieť a, a na čo babka? No veď, že či sa niečo nedeje a prečo by sa dialo? Veď ale ona neplače, no veď ona nikdy neplače. Ona vspinka a keď bude hladná, sa zobudí, čo je tak najskôr o 3-4 hodinky, tak zase uh, manželka ju nakojí a bude to OK. A ona v podstate takto fungovala, že my sme nemali také, že dieťa nám v noci proste vyvádza. To je ako bežne na uh, mamičkinských fórach si prečítate, že ak ste uh, tehotní, tak sa vyspíte pred tým, lebo ak sa vám na dieťa narodí, tak už sa nevyspíte, že tri roky máte nevyspatie. To je ja vrem, že to je zvláštne, nerozumiem tomu. Samozrejme, tá žena v noci sa určite bude budiť na to dojčenie, ale my sme napríklad toto vyriešili tak, že mali sme manželskú postel, tam sme dali otvorenú postielku, čiže tú jednu mriežku alebo tú jednu stenu tej postielky sme dali fuč, postielku sme prisunuli k našim posteliam a keď sa dcéra v noci zobudila, manželka sa len otočila, nadojčila, že nemusela sa presúvať do inej izby alebo Takže, Keď bolo dieťa väčšie, už len preliezlo ku, k rodičom. Áno, takže viete si to zabezpečiť, aby ste to mali ideálne. Ak si to nezabezpečíte a neurobíte na začiatku tú prácu, no tak potom môžete sa dostať do štádia, že mm. žena 2-3 roky nevyspatá, manžel nevyspatý, chodíte ako zombíci, unavený, vyčerpaný, môže byť po narodení, popôrodná depresia, čo to sú také stavy, len že ste sa nestarali a optimálne nevyživovali to bábo hmm. a seba. Dobre, ešte pred rozlúčkou prišiel jeden taký kratučký mail od Mira otázka, chcel by poprosiť, že čo pomôže na vysoký krvný tlak? No, na vysoký krvný tlak e, pomôže to, že treba vyradiť, že vysoký krvný tlak je buď papám viac chleba, mesa, alebo sírov alebo viac solím. To, to sú také štyri zdroje, ktoré spôsobujú vyšší krvný tlak. Čiže keď si poviete, že mám rád mesko, tak raz do dňa meso si dám, potom na večeru si môžem dať rybu a ráno si dám, e, nebudem jesť chleba napríklad s maslom a paradajkou, ale dám si, čo ja viem, napríklad praženicu z troch vajíčok a dám si tam veľa zeleniny. Čiže nedám si, že 8 alebo 10 vajec a jedna uhorka, ale opak, lebo samozrejme ešte aj vajíčka môžu ten, ten, tie cievy vysťahovať. Čiže ak tieto veci urobím, že ich obmedzím, no tak potom už viem ten srdcovo systém podporiť, lebo tie cievy sú stiahnuté, čiže dobre na to je, na podporu je napríklad z dôlajfu moja krv alebo zelený jačmeň, čiže vie mi pomôcť, čo sa týka toho cievného systému a ten tlak viete upraviť keď to urobíte takto, behom, čo ja viem, mesiaca, max troch a do konca života nebudete musieť papať lieky. Ak niekto bere lieky na tlak, tak rátajte to, že ak budete brať dlhodobo lieky na tlak, tak samozrejme oni vám vytvárajú vedľajšie účinky, ale ešte vám vedia spôsobiť, že nakoniec človek dostane nejaký kolaps srdca, lebo vy neodstraňujete príčinu toho, prečo ten tlak je vysoký Takže ja každému odporúčam a upraviť a zbaviť sa liekov na tlak je jedna z najjednoduchších vecí, lebo toto je fakt je len mm. nízky krvný tlak, je veľa ovocia, veľa sladkosti a vysoký krvný tlak sú proste tie jangové potraviny. Čiže ak neviete, v akom stave sa nachádzam, tak zase je stránka Elementy zdravia, kde máme e-diagnostiku, tam sú bezplatné testy a viete si urobiť test dínu a jangu, a budete vidieť, že čo vám teda vyjde. Len to nesmie byť v štýle, pán doktor, do konca života nebudem jesť lieky, ako dlho to bude trvať, pán doktor? Počkajte, počkajte, doktor vraví 5, 4, 3, 3 2. A, a naozaj do konca života už nezobral ani tabletku. to, mi, to, to je ten to druhý vtip, že pán dokt, e, že príde pacient za doktorom a hovorí, že mám pre vás dve správy, e, že najskôr vám poviem tú pozitívnu, že e, teraz mi to vyfúčalo. Nevadí. A, no to, ako to bolo? Nevadí. Nevadí. Prídete, na, to, prídete na to, uvidíte. Hey, hey. Takže platí to, že ak sa budeme starať o svoje zdravie, tak to zdravie a ten organizmus nám to vždy vráti. Tak ako dneska sme mali zaujímavú uh, otázočku, čo sa týka potencie a čo sa týka celibátu, tak takisto človek môže určité veci do svojho života zavádzať, ale každý sa potrebuje rozhodnúť, aby sám zvážil, že tých po 30 či jeho život bude vyzerať ako ten somárikový, psíkový a opičír, tie, ten zvyšok života, alebo budete skutočne človekom aj v 60 aj v 70 aj v 80 Takže mm. toľko na záver. No a samozrejme ešte taká, také malé reklamné okienko, ano. lebo musí byť vstup, nie? Dajte tak uh, teraz cez víkend budeme v Demenovskej robiť uh, kurz varenia, čiže mm. ešte je tam pár voľných miest, tak ak by niekto mal záujem. Ale dokedy sa treba prihlásiť? No, tak najneskôr do zajtra, aby mhm. sme vedeli... Nie, do pondelka už nie, to už... No, v pondelok si môžete tak <laughs> hojdať si nožičky na stoličke a tu, tu varím, tu som na kurze s Petrom Planetom, takže... A kde sa môže prihlásiť, keby to niekto stíhal? cez, cez elementy zdravia, tam je Lenka, asistentka, ona mm -hmm. to eviduje, takže Dobre. Zavol, môžete napísať alebo zavolať, že ešte mám záujem. Tak... V pondelok si o tom môžeme viac povedať už vo večernej relácii, ako bolo, lebo a. na nás čaká 13. 355, čo sa týka tajomstiev zdravia. Tá dnešná verzia sa končí tak si ešte dáme pesničkovú bodku, lebo zajtra by mal 85 rokov John Lennon to je tiež osoba, na ktorú sa dá spomínať, že sa teda v dlhom veku nedožil. To nie je preto, lebo nejedol eh, jedlá podľa Petra Planetu, ale našiel sa Mark Chapman, ktorý prišiel, vystrelil a bolo hotovo. No. Ano. Takže iba 40 rokov bol na tomto svete, ale zostal väčší pre mnohých takže si dáme jednu takú pre ženy pesničku, ktorú napísal svojho času. No a pán Planeta, ďakujeme pekne a budeme sa tešiť opäť na dátumovky. Už mám 4 maily, takže určite bude o čom. Tak ja ďakujem veľmi pekne určite slobodnému vysielaču a posluchačom za otázky a prajem ešte pekný taký, uh, lebo tu v Bratislave máme taký pekný jesenný slnečný deň. Takže, takže máme, máme peknú jesen to... života teraz. Áno, áno. <laughs> A v pondelok sa tešíme do počutia. Do počutia.